Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Sveicieni visiem! Mēs esam Rīgas Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Esmu Regīna. Es esmu Terēza. Un es esmu Emīls. Un ar mūsu tehniķiem Karli un Georgu. Sveiki! Sveiki! Kā jums visiem šodien iet? Diezgan labi, bet uh, arī diezgan stresaini priekš rītdienas. Kas ir rītdiena? Mums uh, rītā matemātikā kontroldarbs bija. Mums matemātikas skolotājs viņš teica, ka viņš uztaisīs ļoti grūtu kontroldarbu priekš mums tieši. Speciālitāte tā uzreiz foršāk. Zikā. Oi, Trešdiena. Nu, tādu pozitīvu notu not piedod nākamajai dienai. Bet uh, jā, mums uh, ir ļoti forši. Mums ir Kārlis tagad šogad eksāmeni, gan jau kā citos raidījumos minēja, tā kā daudz jāmācās, bet man, piemēram, ir sestdiena tirdziņš, cits bazārs, mēs ar mūsu skolu un mācību uzņēmumu piedalāmies, kas būs Daugavpilī, tā kā vēl nav līdz galam zināms, kā mēs tur tiksim, bet eh, būs interesanta pieredze, tā kā tas tā. Un kā jums tur puišiet? Mums iet īri labi. Kā tev, Regīniet? Man iet arī diezgan labi es teiktu, ka man iet uh, interesanti šodien, uh, jo starp uh, matemātikām mēs gatavojāmies jau mūsu šatām vakaram, kas būs uh, šī mēneša beigās. Un tas bija tāds ļoti, uh, teiksim tā, interesants mēģinājums, pirmo mēģinājumu process, kurā mēs uh, likām puišiem dejot un dziedāt. Viņi nav dziedātāji un dejotāji, viņi ir tādi vairāk telefonos sēdētāji, klusētāji. Tā kā Man ir žēl, viņus... ka es kaut ko tādu palaidu garām. Varbūt dabūs ielūgumu īpašā gadījumā. Vai, paldies. Varbūt mēs izdomāsim. Ja būs vērts, tad skatīties tādā ziņā. Eh, bet, eh, jā, ausis ir bijušas ciet no tā, kā puikas dziedāja. Tā kā, nē, bet bija ok. Mēs iemācījāmies, mums ir daudz laika vēl. Tā kā tagad tas nedaudz nogurums. Uh, Bet, uh, jā, kaut kā tam līdzīgi. Nu, ļoti interesanti tev plāni arī par žetonu vakaru, lai tas izdodas. Bet man jums ir tāds vispārīgs jautājums. Un varbūt tā nedaudz noklausieties, ko es teikšu, un padomājiet, vai kādreiz varbūt esat aizdomājušies vai domājuši, kā cilvēks spēja mosties, piemēram, piecos vai sešos no rīta, būt enerģiski, produktīvi, uh, kamēr citi nevar pat izkāpt no gultas bez trim modinātājiem, pulkstens 12. Un, uh, jā, tā tad šajā raidījumā mēs meklēsim atbildes uz um, šo tā teikt jautājumu. Pārbaudīsim tādus kā veidus, kā piecelties tik agri, vai ir kļūt iespējams rīta par, par rīta cilvēku un nejusties izmel, izsmeltiem. Un tad uh, man būtu tāds pirmais jautājums, kāpēc vispār lielākā daļa jauniešu nepatīk celties sagros rītos? Es neteiktu, varbūt, ka nepatīk. Vienkārši nesanāk celties agros rītos. Nav jo, tā motivācija. Jā, tieši tā. tā kā, varbūt man pat patiktu celties no rīta, ja es to varētu izdarīt. Tādā ziņā, jo, manuprāt, īpaši skolēniem, jauniešiem ir diezgan liela slodze pa dienu. Mājas darbu, kaut kāda pulciņa, piemēram, vakaros, kas jāpilda, jādara. Un tu aizēji gulēt vēl, pielādes klāt tas pats TikToks, Instagrams, un pamani, ka ir jā, diezgan, diezgan vēls, un tu aizmiedz, un tu jāmostas, nezinu, sešos no rīta, septiņos no rīta. Un saproti, ka tu esi gulējis tikai tās pāris stundas, un tu neesi izgulējies. Uh, Tāpēc es teiktu, ka varbūt ka mums pat būtu tas, uh, tā patikšana celties no rīta agrumā, pēc 5-4 kā tu teici, Anī, bet mums vienkārši neiznāk, vai mēs vienkārši nevaram izdarīt tīri fizisku iemeslu dēļ, tādā ziņā, manuprāt. Jā, es piekrītu arī Regīnai, jo ir arī piem, tie brīži, kad piemēram, braucu ceļojumā ar lidmašīnu, un kā, tev ir tas prieks, priekš nākamās dienas, tā motivācija arī ņemt un celties un braukt kaut kur, un tad uzreiz kā nav problēma, vajag pamosties no rīta. Bet, ja tev nav uzlikts tas mērķis un motivācija, un tu zini, ka tu stundās tāpat atsēdēsi, lielākoties ir tīpaši, ja ir garlaicīga stunda vai kā, tad jau baigi nebūs tā lielā motivācija tāds, o, oh, ir septiņi no rīta jāatceļās, jābrauc skolu, bet būs tāds, jā, atkal nākamā diena klāta un atkal ir jāiet uz skolu. Tā kā, jā. Bet, ja tā godīgi saka, es nevienam no jums nepiekrītu. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš vienkārši fiziski nevar piecelties agri no rīta. Protams, es sev piespiežu celties, un es katru rītu, pulksten 6.50 uz punkta ceļos kājās. Nu, protams, man vecāki tie, kas drīzāk 7.03 nu, ceļos ārā no gultas, bet nu, katram savs. Un, eh, bet es esmu simtprocentīgi naktas cilvēks. Es nevaru aiziet gulēt vi vispār. Izņemot, ja tas neesmu vispār gulējis, bet uh, gulēt vēloju. Tāpēc, ka es nevaru vienkārši fiziski neko padarīt no rītiem. Man liekas, ka uh, es Emīlam pilnībā nepiekritīšu, <laughs> jo uh, man liekas, nav tāda lieta, ka tu fiziski kaut ko nevari izdarīt. Tu vari izdarīt jebko, ko tu um, pieliec savu prātu, kam uh, Un, uh, jā, man liekas, ka, uh, ja tu koncentrējies un tiešām gribēsi aiziet gulēt un gribēsi pamosties agri no rīta, kā jau meitenes minēja, tu varēsi to izdarīt, jo ja tev būs motivācija un kaut kāds mērķis, ko tu vēlēsies sasniegt. Mm -hmm. Kaut kā atcaucas mūsu iepriekšējo raidījumu, kad mēs par filozofiju sākām runāt. Bet tu, ne, tu piekristu, Terēze? Nu, es tev arī paiet nepiekrītu, jo ja tev tiešām būtu tā motivācija no rīta pamosties un, nezinu, braukt kaut kur, darīt kaut ko, tad tu simtprocentīgi pamostos, kaut arī tu būtu gulējis tās pašas trīs stundas, tu, tev būtu bijusi tā motivācija no rīta celties un kaut ko darīt, jo, nu, nav baigi tāda iespēja, ka tu es nevaru. Visiem ir iespēja kaut ko varēt. Tāpēc es mhm. noteikti esmu pret tavu atbildi un par Annijas un Regīnas. Tad es cīnīšos uz šitā kalna par savu viedokli līdz pašām bēdīgām beigām. Tad tu gribi teikt, Emīl, ka tu neesi motivēts. O, nē, es ļoti motivēts. Nu, Bet es, es, ne, es... Ah, varbūt nediskutēsim. Turpināsim tālāk. Mēs ņemam nākamo jautājumu. <laughs> <laughs> Jā, un nākamais jautājums arī būs par šo pašu tēmu, ko mēs varbūt palīdzēs diskutēt tālāk. Kas palīdz vieglāk pamosties? Emīl, tu varētu sākt. Es esmu vissliktākais piemērs šajā jautājumā. Nu, uh, protams, es ceru, ka mana mamma šito neklausās, bet es eju gulēt nu, vismaz pusdienos. Tāpēc es vienkārši nevaru aizmigt. Mm, bet kas man palīdz piecelties? Es domāju, nu, tas tās bailes, ka es kaut ko varu nokavēt. Nu, protams, es nelieku. Es neesmu viens no tiem cilvēkiem, kas uzliek vismaz septiņas modinātājas un tikai pie astotā ceļos kājās. Uh, Es... Tev ir viens modinātājs. Tikai viens Tev... modinātājs. Man arī viens. Un es uzreiz no pamostos. 6.50. 6.50 es iemiegu, nu, iemiegu pēdiņās. Es uz uh, eh, 10 minūtēm. Un es pamostos tāds reizes pat tāds paga. Stūlīt nokavēšu autobusu. Un tas ātri lats kājās un šaujos tālāk. Tad tu gribi riskēt, kad nokavēsi autobusu? Es neriskēju ja tu aizmeti uz desmit minūtēm papildus. A, nē, es to nedaru tā pašgribot, un nu, es to nedaru tā, kā es to gribētu. <laughs> Man tā Tad vienkārši... varbūt ir tomēr jāuzliek trīs minūtes um, pēc un tā kā pa vidu. Bet vispār es jums ieteikšu kaut kādu labu lietiņu. Uh, jūs, tā, kad jūs ejat gulēt, uzliekot modinātāju, labāk telefonu neliekt pie gultas, noliekt kaut kur pie galda vai kaut kur, lai jūs varētu izslēgt to modinātāju pieceļoties uzreiz. Jo es brīžos ir, labi, man personīgi viens modinātājs, man telefons stāv blakām gultai, bet ir brīži, kad man telefons ir nokts uz galda, ieslēgts modinātājs, un tad es no rīta pieceļos, izkāpu no gultas un izslēdzu to modinātāju, un es varbūt iekāpšu atpakaļ gultā, bet tas ir ļoti maz iespēja. Šī ir laba stratēģija. Man ir brīnišķīgs piemērs. Man ir pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā remontēju istabu. Mums bija brāli, mēs bijām vienā istabā, mums bija tāda divu stāvu gulta, un es vienmēr gulēju otrā stāvā. Un man nu, telefons stāvēja uz galda, kas bija lejā. Tieši kā modinātājs nu, ieslēgtos, es lēktu ārā no gultas. Un tā es būtu arī pamodējis uzreiz. Jā, īstenībā, labi, es savus, kas laikam mūsās tiešām ar saviem desmit modinātājiem, katrs trīs minūtes, kas man skan, nezinu, stundas garumā. Jā. Ja? Es uzlieku 6.30, nezinu, 7.30 no gultas ārā. Tā kā tādā ziņā es tiešām, laikam, esmu tas cilvēks, kas tiešām daudz modinātās, lai es viņas pat nedzirdu. Es automātiski viņas katru nospiežu, nospiežu, un tā es vienkārši nejūtu to, ka laiks paiet baigi ātri. Bet uh, Jūsu metode par ceļu uz kājās ir strādājoša. Es tiešām biju ceļojumā, kur nebija pie gultas nekāda galdiņa, nekāda paloģa. Tam līdzīgi tiešām bija jāsaka no gultas, jāiet uz istabas galu. Tiešām, nu, tad bija tā enerģija visai dienai, kad es izkāpis no gultas no rīta. Un vēl tā kā, nu, pirmā morgā tad bija tāds nu, saņemšanās spēks. Jā. Tad varbūt Regina tev kā iedvesmai pamēģini šodien nokļūt tālāk pie galda un varbūt tas sanāks tieši tajā mm -hmm. laikā, kad tu gribi. Ziniet, kāds var uzlikt 7.30, tā kā celēs un pusstundu bez pamošanās pagulēt ilgāk. Jā. Man liekas, visvairāk ir jāsaprot tas, kāpēc celies agrāk nekā tā kā varbūt vajag. Kā citi uzskata, jo mums tiešām ir jāizdara tā, lai tu vari piecelties, visu izdarīt bez stresa, un tad arī tev tā diena iesāksies labāk. Tas arī viens no galvenajiem iemesliem. Ja tu no rīta Kāpēc? būsi stresā, visa diena būs stresā. Tieši tā. Tad es beidzu stresot. Nu, man konkrēti ir tā, ka es lieku aptuveni divus modinātājus, bet es daru savādāku tehniku. Bet līdzīgi kā Terēza, es teiktu, um, es uzlieku ļoti daudz modinātājs visu, visa rīta garumā, kamēr man jāstaisa. Es uzlieku, kad man būtu jāceras, kā, nu, ka man jā, jāiet, piemēram, ģērbties, tad es uzlieku kā, desmit minūtes pirms man ir jā, jānoiet lejā, un tad es uzlieku vienu minūti pirms man ir jāiziet no mājas, kā, lai es varētu paspēt saģērbties. Un tā es nekad nenokavēju autobusu. Hm. Tu to saki, it kā es kavētu tos autobusus. A, kurš teica, ka es uz tevi balstīju šo A, nē, nē, nē, nē. Kāds nākamais jautājums, Anni? Jā. Uh, ko darīt, ja vienkārši nespēja aizmigt? Gula, uh, <laughs> nespēja aizmigt uh, un nevari aiziet ātri gulēt. Šis ir Emīlam balstīts. Atbildes varbūt tu kaut ko ņemsi vērā. Kā, tu, kā tev liekas, kā tu varētu aiziet gulēt ātrāk? Kā es varētu aiziet gulēt ātrāk? Nu, tas ir atkarībā no tā, kas man ir nākošajā dienā. Tad, nezinu, man ir ārprāt, nu, ār, ārkārtīgi gara diena, un es zinu, ka es neizturēšu, nu, nebūs laika iet pagulēt. Es eju maksimāli ātri gulēt, uh, Nu, protams, tas ir pret manu garī, garīgo stāvokli, tāpēc, nu, es neesmu rīta cilvēks, tieši naktas cilvēks, bet, nu, uh, kas varētu palīdzēt, es iesaku, es iesaku sakārtot savu apkārtni pirms gulēšanas. Jo pirms tu ej gulēt, tu sāksi uzreiz domāt, ko es neesmu pabeidzis darīt. Un, ja tu maksimāli ātri to pabeigsi darīt, tavs smadzenes būs atbrīvojušās no visa nevajadzīgā un sāk sapņot. Es teiktu, tā, man liekas, tāds uh, fakts, jau, ko lielākā daļa zina, ir, bet neskatīties telefonu vienu stundu pirms tev gulēt. Tā kā tas tev palīdzēs noteikti aizmigt. Jo tev ir um, jāiztur arī, kā Emīls teica, smadzenes no nevajadzīgā. Un, uh, jāpievēršas gulēšanai. Jā, jā tiešām, cik daudz no mums iz, izdara šo stundu pirms iešanas gulēt, nesās telefonā, cik tiešām no mums iz, izmanto šo stundu nu, man liekas, mūsu paudzei tas var būt daži, daži, daži cilvēki. Jā. Jo, piemēram, jā. šobrīd, balstoties uz to telefonu lietošanu, man, piemēram, ir tas, ka man mājas darbi ir telefonā. Mhm. Tā kā mhm. teorētiski, ja es gribētu nolikt telefonu stundu pirms iešanas gulēt, tad man būtu jāsplāno vairāk laiks, lai es mājas darbus pirms tam izpildu. Jā. Un arī izdomāju, ko darīt apmēram tajā stundā. Man liekas, tas tieši arī apstiprina to, ka mums visa ikdiena tieši tagad saistīta tik traki ar to digitālo pasauli. Un tad tie cilvēki, kuri tā kā saka, nu, nu pārstāj dzīvot tajā telefonā, pārstāj dzīvot tajā internetā, tev ir sava pasaule un tā. Pat ja viss, ko mēs darām, ir eh, saistīts ar internetu. Nu, jā, mums darbs, iespēja izbēgt. Tieši tā, tieši tā, tā mācības, darbs, izglītība. Nu. Pat draugi tas pats, nezinu. Uh, saraksts par nezinu, nākamās dienas nezinu, stundām vai mājas darbiem. Telefonā. Tieši nu, tā, arī skolotāji nevis... tagad mājas darbus uzdod, uzdod SOMLV vai uzdomā LV, mm -hmm. nevis mhm. mācību grāmatā. Jā, tā kā mums nav iespēja pat izbēgt no tiem telefoniem Jā. tādā ziņā. Tātad, dzirdat, nu. vecāki, jūs esat tie, kas mūs pielika pie šī tā. Jā. Nu, Liks varētu, mēs aizvietot, um, piemēram, datorā skatīties, jo ne visi, piemēram, spēlē datorspēles. Jā, Un, nu, piemēram, un telefons jā, tāpat jau tas, tie, tā, tas ekrāni, tāpat tas jā, ir ekrāns. ekrāns man liekas, bija tas par, to, fakt, par zilo gaismu, ka tā zilā gaisma ne acīm, bet arī smadzenēs ietekmē. Nu, bet tā zilā gaisma ir telefonā, tā ir datorā. Jā, visās, jā, jā, jā nebija tieši tā dzeltenā gaisma tieši uzlikta pēdējā laikā visiem datoriem, tā ka tu ieslēdz un tev tā kā, nu, tu nevis tā tieši zilā gaisma spīd, bet viņa tāda asla, a, Kāds, kāds būtu vārds? Jā, bet ne jau Maigāks. visiem ir tie jaunākie jā, datori. Arī. Lai Nē, tas nav tikai jaunākie. Tas ir vienkārši ekrāna. Manuprāt, mūsu, mūsu smadzenes ļoti, ļoti daudz nogurdina tādā ziņā un daudz patēra enerģiju, patērot informāciju, ko mēs uzņemam no datora. Tā kā, manuprāt, jebkurš ekrāns nāktu par ļaunu. Jā. Kā tur ir pat atšķirība, manuprāt. Es zinu, ka telefoniem tagad daudziem var uzlikt to zeltainu ekrānu. Jā. Tas ir diezgan forši, bet manam telefonam nevar to izdarīt. <laughs> Nabaga tu. <laughs> Jā, mīlu. Vai arī jāsāk mums visiem plānot ar plānotājiem visu, mm -hmm. lai mhm. varētu nokaut to pašu Jā. pusstundu telefonu. Un tad, kamēr telefons ir nolikts, tu nezini, piekārto savu īstabu, tad paplāno negulēt. Es noteikti piekritīšu, jo, piemēram, ir sevišķi brīvdienās, es daru tā, ka es sarakstu pilnībā visu, kas man ir jāizdara, tā kā uz lapiņas, un tad es izdaru visu. Un, uh, jā, tas man palīdz kā, sakārtot galvu, un tad, kad esmu jā. izdarījis visu, tad es varu iet gulēt. Un, jā. un skatoties vispār pildot darbus datorā, man liekas, jā, tas nav labāk baigi, bet ir tas, ka tu nevari pēkšņi atvērt tur TikTok un tā un nes, nesanāk tas, ka tu aizsēdies. Bet tā vietā tu varētu kā, pildīt datorā un tu izmanto laiku liederīgi, un tu ne, neņemsi visu laiku rokās telefonu un neskatīsies kaut kādu TikToku, Instagramu. Tas vēl arī ir fakts. Ko. Jā. Jā. Jā, un. Bet, uh, jā. bet es domāju, ka visiem vajadzētu, man liekas, lēnām ar laiku sākt, ka vismaz 10 minūtes noņem telefonu pirms gulētiešanas, lai būtu arī vairāk varbūt, tā enerģija priekš tās nākamās skolas dienas un vispār to dienu varētu izdzīvot. Ja pirms ir dienas, kad stundas ir garlaicīgas, dažiem viņas nav tik interesantas, kā vai nu kā skolotāji māca, un vai, nu, kaut ko tādu. Mm -hmm. Es zinu, arī skolotājs, piemēram, uzliek tikai filmu tajā stundā, un tad, zinu, kā gribas aizmigt. Bet, nu, jā. Ziniet, kā uh, mums ir diskusija, kuras mums ir jāatpūtina savas smadzenes no visa informācijas. Mums jāiet ir nelielā mūzikas pauzē ar Kas Elio dziesmu Make Your Own Kind of Music. Visu labu skatītāju! nobody can tell you. There's only one song worth singing. They may try and sell you, cause it hangs them up. to do your Esat sveicināti atpakaļ Rīgas katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, Rādio Marija Latvija uzsarēšanai. Mēs pateicamies par jūsu atbalstu. Jā, mūsu iepriekšējā uh, raidījuma veids tēma bija par uh, kā labāk aizmigt, kā būt at, uh, mūžam pēc uh, garas naktas, teiksim tā. Tieši tā. Uh, ja ir... Uh, bijis maz gulētu stundu. Uh, bet ir uh, jautājums, uh, cik ļoti tas, uh, kā tu pamosties, ietekmē to, cik veiksmīgs tu esi. Man liekas, ka, ja tu guli vairāk, tu esi veiksmīgāks. Es noteikti, noteikti šim par šo noteikti teikšu, ka uh, jo agrāk celies, jo laicīgāk ej gulēt, tas ļoti ietekmē par to, kāda ir tava ikdiena, ikdiena un cik veiksmīgs tu esi. Jo uh, piemēram, īstenībā gandrīz visu pagājušo gadu, tā kā sanāk desmitie klasē, jā, es gāju gulēt desmitos, tā kā precīzi, tā lai es aizmiegu desmitos, un man tas tik ļoti uzma, uzlaboja visu, tā kā es biju daudz motivētāka, un uh, man bija sabalansēta tā kā ikdiena. A tev bija tāds tā kā Mm, piespiešanas periods, ka tev vajadzēja sakārtot savu gulēšanas laiku no iepriekšējā uz to jauno. Nu, ka tu, nezinu, pieņemsim, iepriekšējo reizi gāji gulēt nu, pusdivpadsmitos, un tagad tev, tu ej desmitos, vai tev bija tas uh, sakārtošanas laiks. Kad tu mm. piespiedzi sev aizmigt ātrāk, tajos desmitos? Es nepiespiedzu sev, es vienkārši vēlējos to darīt jau kādu laiku, bet man liekas, ka tas ir nereālistiski. Jo kurš iet gulēt desmitos, kā, kamēr tev esi kaut kādā desmitajā klasē vai vienpadsmitajā? Uh, Bet, uh, jā, sākumā bija noteikti grūti, bet tad, kad es pieradu, un, piemēram, ja es uh, aizgāju kādā dienā netīšām vai tīšām 11. gulēt, piemēram, es uzreiz nākamajā rītā jutos neizgulēsies, bet tad, kad es gulēju 10, sanāca pilnas 10 stundas vai 9. Tagad uz vietas neatcerēšos, bet uh, tas man tiešām ļoti, ļoti uzlaboja vispār tā, kā es jūtos ikdienā, jo man liekas, tas cik tu vari aktīvi darboties, tas arī ļoti ietekmē to rezultātu. Tāpēc arī lielākā daļa sportistu tur mostas piecos no rīta un uh, dara, ko viņi spēja reāli izdarīt. Varbūt par to vajag padomāt. Ko cilvēks spēja izdarīt, ja tu piecēlies, piemēram, piecos no rīta, tu spēj aiziet paskriet, tu spēj pāriest, tur izmazgāt uh, matus, visu tur pastrādāt, pamācīties. Un tad uh, pienāk 12 pulkstenis un tad tikai pārējie pamostas. Un tas nozīmē, ka viņi jau ir tik daudz soļus uz priekšu nekā tie, kas pamostas tikai 12. Bet vai tieši tāpat arī nebūtu, pieņemsim, ja tu ej gulēt vēlāk, nu nezinu, visi iet gulēt, un tu, tu paspēji izdarīt vēl vairāk nekā citi tajā pašā dienā? Nu, bet varētu būt tā, ka tu aizēji gulēt vēl un mosties agri. Tu uztaisīji divas reizes vai, vairāk izdarīt. Nu, tās tā kā, tā kā svari, tā kā svari. Divreiz vairāk. Nu, tā kā divreiz mazāk tu guli, bet divreiz vairāk izdari. Nu, atšķirībā, kurš, ko tu dari vakaros kā, vai naktī, kad neaigulēt. Nu, es šaubos, ka tu visu to laiku tur mācies un kaut ko tur kārto istabu. Nē, jo... nu, protams, protams, es filozofēju, esmu godīgi. Nu, labi, jādara arī kaut kas, kas um, vairāk ietekmēs varbūt šo posmu tavas dzīves, tur mācības un tā tālāk varbūt fiziskā sagatavotība kā kuram. Bet jā, varbūt tāds nākamais jautājums, pa cik mēs iesākām par rītiem un motivāciju, kā pamosties un ko var izdarīt no rīta, kamēr citi vēl guļ. Vai kafija ir draugs vai ienaidnieks un visādi enerģijas avoti rīta stundās? Um, laikam ir tā, ka es nedzeru kā tīru kafiju. Tad viņi tur dzer kafiju, bet es nedzeru kafiju. Uh, tā kā tīrā veidā es vairāk dzeru dažādus, nu, tā kā kafija man ir tas dzēriens, ko es dzeru. Es tā īpašos gadījumos, kad jūtos tā kā, nu, ļoti labi, ka man vajag tādu, nu, apbalvot sevi par kaut ko labu. Vai tieši pretēji, ka galīgi nav motivācijas, es darīšu kaut ko, nu, tā kā sev par prieku un dzeršu kafiju. Uh, Bet tas nav tā, ka es dzeru kafiju katru rītu. Tas ir varbūt reizes nedēļā, reizes nedēļās divās. Es dzeru krūzi kafijas. Tad tu neesi tāda aktīva. Nē, bet es teiktu, ka man enerģija dod vienkārši tas, kas izkāpj no gultas. <laughs> Skāpjas, būs aizmigusi. Un tad vienā brīdī es sapratīšu skolā, ah, bet man nenāk miegs vairāk vispār. Tā kā man īsti nav tāda rutīna, kas man palīdzētu, jo es nedzeru ne kafiju Varbūt brokastis, tā kā kaut kāds, nezinu, normāls brokastis pēst un tam līdzīgi. Bet arī tas nav tā, ka ļoti palīdz. Nu, Man nu, es... nav īsti rutīna, bet, kā saka, vienkārši es kafiju nedzeru tik bieži. Kā. Kādu kafiju tu parasti dzertu? Nu, ja tev būtu tā iespēja. Pienu. Nu. Tā kā es nedzeru melnu kafiju. Es nedzeru arī tādu, kas tā kā aplējamo. Vispār tā ir interesanti padomāt, kā cilvēki dzer melnu kafiju. Nu, nu ja nu mēs pamosties tāds galīgi īgs un es galīgi negribu neko darīt no rīta. Un tad tu dzer tādu rūktu, melnu. melnu tā, nu, nu, labi, esam godīgi, siltu, bet rūktu dzērienu. Nu, es, es, es paliktu vēl īgnāks, ja tā godīgi Jā. saka. Bet es savus kafijas dzeru ar vismaz septiņām karotēm cukuru. Labi, jokoju, trīs vai divas mazāk. Es, ne, es negribu sacukuroties. Un drusciņ, drusciņ piena. Bet es mm. dzeru kafiju pavisam rēti. Nu, vismaz vienreiz mēnesī, nu, ja galīgi prasās. Mm -hmm. Es esmu vairāk tējas cilvēks. Wow, Jā. nu, jūs tiešām mani nedaudz pārsteidzāt. Es speciāli nedzeru baigi bieži melno kafiju, tieši kā man garšo. Un es no rīta labprāt izcertu kādu glāzi, jo man liekas, tas um, ir tāda ikdienišķa lieta. Bet es dzeru speciāli kapučīnu, jo tur ir mazāk kafijas, lai es varu kā, izdzert kādas divas glāzītas dienā. Nezinu tā. Uh mhm. -huh. Bet, nu, protams, arī ne katru dienu interesantas perspektīvas. Nezinu, īstenībā tas ir, ka es nedzeru kafiju. Garšīgi. no rīta tas, ka man vienkārši nav laika tam, es pārāk vēl man gults izkāpju. Nu, ot, ot, tur tā laika planošana, jā, ka es eh, no, noguļu gultā, nezinu, pusstundu par ilgu, esmu visu nokavējis, tad skrienu taisos desmit minūšu laikā, lai, lai paspētu. Man tai kafijai nekad nav laika vienkārši. Atradu vainīgo. Nu, vot, tad varbūt jautājums tev speciāli, Regīna Kā motivēt sevi izkāpt no gultas? Ui. Izmantosim Terēzes paņēmienu no telefona, izpēst tālāk, un tu būsi izkāpis no gultas. Mēs tā kā nu, formulu varētu uztaisīt. Jā, kā, jā, jā. Uh, X telefons, uh, mīnus gultas attālums un tā tālāk. Jā, Bet, nu? jā varētu, varētu. Man liekas, uh, vairāk ir tas, mm. kas tev ir ieplānots nākošajā dienā, ja tu ej gulēt bez mērķa, ka uh, tev vienalga, cikos tu pamosies, es vienkārši zinu, tev jābūt kaut kur, bet tas nav tev tik nozīmīgi. Bet, ja tu aizēji ar konkrētu mērķi un konkrētu darbu, kas tev ir jāizdara, jā. jā konkrēti soļi, kas tev ir jāizdara, tad arī viss būs pozitīvi. Tādā ziņā, jā, kad man, piemēram, uz koncertiem jābrauc, ir izbraukšana, nezinu, septiņos no rīta ir jābūt jau autobusā, lai būtu ceļā uz kaut kurieni. Un jāsaka, nezinu, piecos no rīta, tad uh, manā motivācija ir daudz augstāka. Es momentā nu, pirmā modinātāja būšu augšā. Un, nu, 21. modinātājs izkāpšu no gultas un izdarīšu visu. Tā kā, bet skolas laikā tā, kā, tā motivācija izkāpt no gultas ir tik niecīga. Tā kā, nu, tāpat neko nenokavēs, tāpat neko ne, tā kā, ne, nepalaidies garām. Tā kā, tam līdzīgi. Jā. Bet uh, varbūt tad, uh, jautājums ir, vai vēlāk mostas ir tā kā vasarā, kad iespiedz saule logā, uh, Tagad dārā ir tumšs un drūms. Kā ir jums? Vai jums tas ne, neko neietekmē? Nu, es esmu viens no tiem ļoti, ļoti sīki daudziem cilvēkiem, kuri galīgi neinteresē, kas man pamodina. Protams, es būšu dusmīgs uz to, kas man pamodina. Bet um, ir ļoti liela šīs starp to, starp to kādā apstākļā tu pamosties. Jo tu vari pamosties, nezinu, galīgā vasaras karstumā, vaļā lokus ir, nu, ventilators tieši tev blakus stāv, loģiski. Uh, un tev odi lido iekšā, vai arī ziemā, kad tu esi nu, siltumā ieritinājies. Tev kaķis vai suns vai kāds cits mājdzīvnieks, es nediskriminēju, uh, guļ tev blakus, un tu mierīgi vari zināt, es vēl vienu stundu varu pagulēt. Nu, mm -hmm. Tādas perspektīvas man ir. Ja, laikam man vieglāk ir pamotīt, tiešām, kad man istaba ir uh, tā kā pie loga, uh, uz austrumiem tieši, kad es mostos, uh, man saule ir tieši sejā. Es vienmēr tam otrs ar to smaidu sejā, jā, ir tā saule. Tam drūmam latvieķiem laikam tā saule pietrūkst. Un tā kā es esmu latviečs, kuram tā saule ļoti pietrūkst, es vienmēr ieraugu sauli, gaismu. Man ir tāds, jā, šī būs mana diena, mans labākais laiks, es būšu momentā augšā. Cēlies kā uzvarētājs. Jā. Man, Tumsā? Uh... Nē, paldies. Es gulēšu. Jā, man liekas, ka tas uzreiz tā, ka latviešiem tik maz tās saules, ka uh, uzreiz, kad ir saule, mums visiem uzreiz garstāvoklis ir tik daudz labāk. Un varbūt tagad tāds noslēdzošais jautājums, kur mēs varam pabeigt savu diskusiju, vai rīta cilvēki tiešām ir veiksmīgāki par nakts pūcēm, kas, piemēram, ir Emīls? Nu, ja es tā personīgi tā no savas puses teiktu, nu, es varu uzreiz pateikt, ka esmu veiksmīgāks par jums abiem. Bet... Kāpēc? Nu, es vienkārši esmu. Bet uh, es neteiktu, ka ir tāda atšķirība starp to, vai tu esi veiksmīgs vai nē, esi veiksmīgs. Man liekas, ir atšķirība starp to, ko tu dari tajā laikā, kur tu iegūsti. Ja, kad tu ej vēlāk gulēt, vai kad tu ej agrāk gulēt. Jo no rīta tu vari panākt, protams, daudz ko vairāk nekā citi, kuri ceļus parastā vai vēlākā laikā, kā es. Bet, uh, ja tu ej vēlāk gulēt, tu vari paspēt arī dažreiz pat tik vairāk vai arī tikpat daudz, cik rīta cilvēki. Un, un, un mm, ja tā personīgi pasaka, uh, man patīk izbaudīt to nu, veiksmīgāko laiku ir pirms tev gulēt kādu laiku, nu nezinu, pusstundu vai stundu, kad tu zini, ka tu tuvojies tam finiša līnijai, bet tev vēl ir kādas pāris lietas jāizdara. Es nezinu, kā ar jums, bet man tā ir. Es laikam teiktu, ka uh, esmu produktīvāka vakaros, bet ne naktīs. Man patīk, ka es gulēju laicīgi, bet tajā pašā laikā no rīta gribas pagulēt, bet tajā pašā laikā zinu, to, ka tev ir jāiekonomē laiks no rīta, ko izdarīt. Tā kā es esmu tas cilvēks, kas var izdarīt abās kā, dienas daļās, bet noteikti ne naktī. Tā kā es varu vēlu vakaru, nezinu, līdz 11, 12 kaut ko aktīvi darīt, būs pāri pusnaktī, es būšu nolūzus no tajā brīdī. Vai nu rīt pašā agrumā, varbūt arī gluži nē, bet nezinu, no kādiem deviņiem es esmu gatava kaut ko darīt. <laughs> tā kā es esmu tāds viduvējais, eh, jo paši galējie punkti nav manēji. <laughs> es pilnībā, pilnībā piekritīšu Regīnai. Un tas atstājot man atkal vienu pašu. Nu, varbūt tā Kodreiz. dažreiz sanāk, Kodreiz. ka ir dažādāki viedokļi starp filozofiem. Jā. Ļoti dziļi pateikts. Un tagad raidījuma noslēgumā palūksimies par Elenoru, kurai ir veselības problēmas. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tos vārds, lai atnāk tava valstība, lai tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā bet, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Āmen. Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, rādījumā arī Latvijai uzturēšanai. Paldies par jūsu atbalstu! Visiem jauku un svētīgu pēcpusdienu! Visā! Tā! tā. Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.